Iam et adoso da natura medio efficas. Restado in verdeio ne nur levas la bon humorum. Iam post quelcae minutoi aperas positivae reagoi. Plei bone estas dudec gis tridec minutoi, ciel dion montris serio da testoi cun volontuloi dum plurai semainoi. Ciam la tagoi prilongigas cae privarmigas, tiam la homoi estas altiratai de parcoi cae aliai urbai verdeioi. Ien tre utila instincto, cie tion montras plurai studagioi. Char la psico iam positive reagas pri eta porzio da natura medio. Iam dudec minutoi povas suffici por sentis in pli vigla cae pli fresha, cae mal pli elcerpita. Ec conoi ciel citiu, basigas plei ofte sur encetoi, cae sur indicoi pri la subiectiva bonfarto. Sed ciu eblas ancau mesuri tion, nome se la contexto inter doso cae efico estus mesurebla cae quantigebla je corpa nivelo, tiam oni povus el tio derivi tutte concretain recomendoin por la sano, scribas pritio esploristinoi della Universitatu de Michigano en Usono. Niscias, che restado en natura medio povas reducti stresson, sed nines cias, tum ciom da tempo ni devus tiu cele restadi extere, ciom ofte, au kiel la natura medio devus aspecti por tio. La studajo estas dedicita alla serciado pri la plei bona doso. Tio laula esploristinoi ne estis tute simpla afero, char por la test personoi tio estis relative pena tasco. Gi postulis tempon, cae devis havi locon en la ciutago porce la quardec quar voluntuloi, malgrau tio povis persisti, dum hoc semainoi, ili ricevis suffice multe da liberezzo por la agado. La minimuma postulo estis, che ili devis almenau tri foie en semaino iri alla fresca aero dum almenau dec minutoi. Al loco, cie ili sentis in proximae alla natur medio ciu tio estis la propra giardeno au publica verdeio, tion la urbanoi povis mem decidi. Ili antau raitis mem decidi ciu ili preferis el iri, ciu matene, ciu dum tage, au nur vespere. Gravis nur che ocasis dum taglumo. Tra la esplora periodo, ili raitis ancau ciam adaptis ian ritmon. En la natura medio, ili povis simple nur sidi sur benco, sed ancau promeni au curi. Gravis, che ili ne permessis al si for directi sian attenton. Ili devis nec paroli, nec legi au telefoni, au usi compufonon ali maniere. Ciam post du semainoi, au almenau je quartagoi, ili devis collecti antau cae post la restado en la natura medio in de salivo, porce la esploristinoi povis mesuri la changigiantan concentrezon de du indiciloi por stresso, de cortisolo cae de saliva amilaso. Ancau ciutagai fluctuoi de la mesur valoroi estis notatai, cae estis precise protocolata la sin sequo de ocasagioi dum la tago. Fine, oni havis suffice da datumoi de partoprenintoi. Plei multae el ili estis virinoi, en da agio inter dudectu, cae sestec ociaroi. La priugia analiso montris, che dudec minuta restado sufficias, por signife malaltigi ambau stres marciloin. Ce cortisolo estis je pli ol dudek procentoi en horo, ce la amilaso prescau je procentoi. La plei granda malaltigio en temp unuo, do la optimuma doso por la maximuma efico, registrigis se la urbaninoi restis tum dudek gis tridek minutoi en natura medio. Se ili restis pli longe, la nivelo de la stres marciloi ia plue malaltigis, set nur tre malforte.